Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Elhamdu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Došli do 164. hadisa u poglavlju koje govori o dženazu. Pri kraju smo još dva, tri hadisa su ostala. <clears throat> Znači 164. hadis an Aishete radijallahu anha qalet قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه od Aisha radijallahu anha se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u, u stanju bolesti iz koje nije ustao odnosno od koje je preselio لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله يبركليو الله يبركليو židove i kršćane koji su uzeli kaburove svojih vjerovjesnika načinili od njih mešćide قالت kaže Aisha radijallahu anha وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَاُبْرِزَ قَبْرُهُ Da nije toga, da nije toga, kabur Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, bi bio označen. غَيْرَ أَنَّهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا Kaže da nije toga, kabor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi bio označen, obilježen. Međutim boja e, bojazan je bila da, da se e, od njega ne, da se na njemu ne načini i ne napravi mešdžid Naravno, ovo iša radijalahu rekla u kontekstu ovog e, gornje, gornje riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa ćemo komentarsati ovaj hadis. Imamo nakon toga još jedan, pa ćemo završiti ovo poglavlje. Ovdje je zanimljiva stvar, ovdje kaže Aisha radijela Anha, da nije, da nije ovih, ovog hadisa, ovih riječi koje on rekao, gdje je proklinje židovi kršćane koji su od kaborova svojih vjerovjesnika napravili mešide, na kaborima svojih vjerovjesnika napravili mešide, Pa onda ona kaže ovaj, da nije toga, po, kabor poslanika sam sada bi se označio, osim što se bojali, jel, razlog je tome što se bojali da se na, ne napravi mešćid na njegovom kaboru. A onda imamo praksi da je, da je kabor Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mešćidu. Sada, trenutno, stanje da je kabor poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mešćidu. Da je, da je okružen sa tri strane je unutar mešćida, ona četvrta je vanjski dio. I time sad dokazuju, ko dokazuju? Dokazuju ovi novotari, E da je to sad u redu. Eto, i to čak, eto vam i vaša vehabijska saudijska država i oni i on su dozvolili. Eto, kod njih kod njih je kabor poslanika sa u mešćinu. Naravno, ovaj, odgovor na ovo je to da to, znači prvo u početku da a, poslanik sa sada ukopani u sobi, a iže radi Allah na mjestu gdje je preselio, jer vijesnu kopavaju na mjestu gdje je preselio je to što tekst variz. E, soba njena nije bila untar mešida. Pa nakon vremena kada je bilo proširivanje mešida, poslanika sallallahu, pa, poslanikovog mešida, sallallahu alejhi ve sellem sallam, e, vremenom je e, zbog proširivanja znači stavljen greškom, mada su upozoravani tako kad se to desilo za vrijeme Mevijskog hilafeta, u početku, uh, E, greškom je e, znači ubačen mešid e, unutar pardon kabor unutar mešida s tim da je da je okružen zaštitom od tri, tri zida tri vrste zida koji štite od toga da se uopšte dođe da se vidi da se vidi kabor znači zna se znači ima zid taj koji se zna da je iza njega kabor samo sa prednje strane kad se ode ona u pravcu kibli kad se ode može se okrenuti i vidjeti znači da se vidi kroz one kroz ova rešetke da se vidi unutra kabor poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Abu Bekra i Omera radijallahu anhu. E, znači e, prvo znači to se nije desilo u početku e, mjesto gdje je bio kupan nije bilo mešhid do poslije to uradio koji je uradio namjesnik Amevijski učenjaci su nisu podržali i e, ta praksa nije dokaz ispravnosti toga. To uopšte nije dokaz da je to u redu, da je to dozvoljeno a sada je zaštićen, znači zaštićen je a, kabur u smislu odvojen je od klanjača sa zidom koji ograđuje totalno, znači ograđuje a, kabur od njih trojice, poslanika sa samim i Bubekra i Omera, ograđeno je tako da ova, klanjač koji dođu tu, znači a, ne mogu tvrditi da su došli kod kabura i na kabur i tome slično. Tako da uopšte to nije, znači ova, trenutno stanje nije argument ispravnosti toga da bude kabor unutar mešćida, pogotovo da se klanja prema kaboru i tome slično. <clears throat> Nema smetnijeg, znači, klanjati prema onom zidu, kad se dođe u poslanikov mešćid, da se klanja u pravcu zida, a iza tog zida dođe kabor od njih trojice. Znači, nema smetnijeg klanja prema tom zidu, jer taj zid u stvari e, je toliko velik zid i odvaja, totalno odvaja e, dio mešćida e, od od eh, tih, eh, te sobi u koju je ukopan, ukopan poslanik Sanli Ebu Bekri i Omer. Dobro, da se vratimo na hadis. Znači, eh, u hadisu je došlo da je Aisha radijallahu anha prenosi, pošto je ona, poslanik sa Lalam Selem, bio u njenoj, u njenoj sobi, kod nje, ona mu je, znači, bila na usluzi, pa je u toj bolesti od koje je preselio, da je bila znači ona bila prisutna kada je, kad je on ispustio duš, kada je preselio, na njenim rukama njeno krilo je preselio, a, e, pa ona spominje, pa ona spominje a, e, šta je on izgovorio, zadnji stvari riječi koje je izgovorio. Čega se u stvari bojao poslanik sallallahu alim selem? Bojao se za svoj kabor da se od njih ne napravi mešit znači da se oko njegovog kabora napravi meši, da ljudi dolazi i čini ibadet oko njegovog kabora, što danas ne imamo to u praksi. Osim novotari koji dođu pa, pa čini određene novotarije e, prilikom obilaska kabora kada prolazi s prednje strane pravcu kibli. <clears throat> pa je rekao, izgovorio ove riječi, prokleju Allah, Allah Žešanu je prokleju židovi kršane koji su uh, načinili od kabura svojih vjerovjesnika mešide, upozoravajući na to, da to znači, upozoravajući da to, znači, čim, e, čim dođe proklinjanje zbog nekog dijela, što znači ukazuje da je to dijelo haram, da nije dozvoljeno, da je to veliki grijeh, upozoravajući na to dijelo koje su oni radili. I naravno, to su ashabi znali. <clears throat> I kada su ga ukopali untar sobi uh, e, Aisha radijallahu anha, uh, znači, uh, nisu, uh, znači ta soba njina nije bila untar mešćida u samom početku. Nije preneseno od ashaba, niti od selefa ovog umeta, da su oni uh, maksuz išli da dođu do kabura poslanika sallallahu alaihi wa sallam, uh, i da su ulazli u sobu Aiše da bi klanjali prema tom kaboru oko kabora. Tako nešto nije prenosjeno ni od Saba, ni, ni, od, e, ni od Selefa ovog umeta. Da dovi pored kabora poslanika sa Lansanem. Tako nešto nije bilo e, poznato među Ashaba, među, među Selefa ovog umeta. To su novotari poslije, oni koji su donijeli, unijeli te stvari. <clears throat> da je, da, znači, da je to, da od toga načinjena notarija, da se maksus putuje, da, i danas je to e, e, vi Znate razlog, mi smo o tome govorili, zašto Ibn Temije doživio da bude zatvoren zatvor, konstantno bio zatvoren zatvor. Bio zatvoren zbog ovih meseli, zato što je smatrao da nije dozvoljeno maksus putovati, da odeš, da obiđeš kabur poslanika Sansana. On je bio na tvoj, na tvoj fetvi, na tvom stavu, izdao je tu fetvu i dokazivao sa argumentima jasnim ko dan, međutim, time se razišao sa opće poznatim poimanjem stanjem na kojem su bili i četiri mezeba a i e, ulema tadašnjeg doba u Šamu. I zbog toga je bio optužen kod, e, kod namisnika, kod vlara traženo od određenih kadija učenjaka da bude zatvoren, da, jer time širi fitnu i tako dalje, ono poznato kako, kad se neko raziđi sa nečim što se njemu ne sviđa. Uglavnom, znači, e, on je bio, znači, e, tada je došao, znači, sa jakom, jako bitnom, fetnom, jakom, fetvom, to, to, to vam danas znači isto kad dođeš sa nekim stavom, znači neki stav koji, koji se kosi, a ispravan je stava, kosi se recimo sa opće poznatim raširenim stavom u muslimanskim krugovima. To odmah, znači, se, ospije se paljba po tebi da ti praviš fitnu, da ti misliš da si najpametniji, da ovo, da ono i tako dalje. Ne gledajući u stvari šta je dokaz, šta je argument. Naravno bi temi je tu bio svjesan, znači jedno je obić uh, e, mešćit poslanika sa naselnim, zato je dozvoljeno putovati, to došli hadisi, jasno dan, a drugo je maksuzića da obićeš njegov kabor. A on unutar četiri mezeba, u knjigama četiri mezeba ima napisan ta mesela da je Mustehab obić njegov kabur. A, a, a Mustehab obić kabur, a, ako odeš da, prilikom hađa i umri, ako odeš, obiđeš, obiđeš, znači, odeš u njegov mešćid radi ibadeta, pa uspud obiđeš kabor, to je popratna pojava. Ali da maksu zidiš, putuješ da obiš u njegovu kabor, to je ta mesela o oko, o, sa kojoj se on spori, zbog čega je zaglavio zatvor i umro u zatvoru zbog, zbog te mesele. Zbog te, te mesele je najviše bio optužen. <clears throat> Uglavnom, znači, a, ovaj hadis ukazuje a, e, na to da nije, a, e, znači, da nije dozvoljeno, a to je prijetvodni hadis koji smo spominjali u tom kontekstu, da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno da do, došla strašna velika op, za, zabrana e, da se pravi da se pravi e, na kaburovima mešidi, na mezarima da se pravi mešidi, džamije. A tu danas ima kod nas raširilo. To znate dobro kada se raširilo. Tamo gdje su vladali Osmanlije Turci, raširilo se to da se oko džamija da se pravi kaburovi mezarja. Pod razno raznim izgovorima jedan izgovor to je kad izađeš iz mešći, da klanjaš namaz, izađeš, blizu ti e, kaborovi, digneš ruke, proučiš fatihu, umrlima pošalješ fatihu. I zato je bolje kao da budu kaborovi uz mešći. To je jako, jako neprimjeren izgovor. A drugi izgovor, ovi, dolazi nam iz Sanđaka, kaže, ovaj, pravili, pravili se kaborove, kaže, oko džamija u zadnje vrijeme, o, kad se došli komunisti, prije komunista, stara juga, to da se ne bi, kaže, ovaj, rušile džamije pošto su došle ova stara Jugoslavija, nova Titina, oni se išli na to da se sruši što više džamija. Pa tamo gdje ima kaburova ovako džamija, te se džamije nisu rušile. Pa se onda ukopavali ljudi oko džamija da se ne bi rušile džamije. Kao to je, to je bio razlog što se ukopavalo. U stvari priznajući time da znači, prije toga nije ni bilo kaburova. A u stvari je ispravno da je bilo kaburova. Znači to je sufijska praksa, to od, od sufija je došlo ti belaji sa kaburovima od četvrtog stoljeća u ovom momentu. <clears throat> govorimo ovdje kako, su, kako pokušavaju kod nas da opravdaju te stvari, poput ono kako opravda zikr, zajednički zikr poslije namaza. Nemaš nikakvog argumenta, nemaš dokaza ni u mezebu, ni u čemu, imaš taj dokaz. Turska vojska je bila uvijek disciplina organizovana, šta je dokaz, pa eto, da bilo sve uređeno, organizovano, tako su oni uveli posle namaza, da ima šaranja, neko zikrio, neko nije zikri, ona je ustao odmah, ne, sjedi, red 30 puta, Allahu Ekber, 30 puta, Svana, 30 puta, a nema tu za Afrikanci vojni režim. Znači, tako, kad tako je to nastalo, kao ima to, ima tu osnova, jel? Uh, <clears throat> kaže, imam sa Neani, u komentaru Hadisa, kaže, e, govorići, znači, za, za, od, za meselu koja ovdje spominje, ka ine zalike veri'atun ila ta'azim il mejit, wa tawaf e, bi qabrihi wa temesu bi arkanihi, wa nidao bismihi. Uh, E, zašto je zabranjeno to, a, a, znači praviti oko kaburova, na kaburova, oko mezarja, na mezarima mešćide? Zato što je to put koji vodi u što? Uveličanje umrlih. Tavaf oko kaburova umrli. I potiranje oko kaburova oni značajni bitnih ljudi i tako dalje. I to je u praksi, to je u praksi jel, svjedoci toga. Uh, i dozivanje umrli, traženje od njih određene stvari, znači mi toga imamo praviti koliko hoćete. I e, to je razlog, to je stvarni razlog zašto je to zabranjeno. Zašto stvar kavor uopće ne, ne trebao biti posebno i obilježen? Zašto nije dozvoljeno e, gradnja na kavorima, torbeti i tome slično? Naravno, ovaj, kroz e, zadnje vrijeme toliko doživljena devijacija po pitanju kaborova. Vi znate, ovi, kaborovi stariji, ovi turski, muslimanski kaborovi, skoro da su išasni, nema ih. Zato što se nisu pođavali, nisu bitni kabor, jes bitan kabor. Čovjek je živio, što odradio, odradio, sela mali kabor, njegov bio 34 40 godina, struho unutra, nema ga, osim onaj dio što mu ostao tijelo, bit će tako proživljen, završena priča. Šta sad doće kabora? Treba sad nakon neke kamenje na kaboru da zna se do, do sunnjih dana gdje je bio ukopaj ovaj. Jes bitno stvarno to. Gledajući ovako s razumske strane, veze i svezu ne imaš. Čovjek je bio struho, umro, završena njegova priča, misa što je živio, i breti ono kakav je živio, čemu je živio, šta je doprinio, šta je uradio kad je umro, zna se, pošto, zna se opođenje prema kaborova, način kopavanja, šta je toga, to, to su vjerski propisi i s time se završava i završena priča. Međutim, jel, šeitan ne miruje, osim da ubaci ovako te neke devijacije ovog tipa. Jel. Alhamdulillah, u širijetu sve to došlo pojašnjeno da se zna šta je, šta je sporno, šta je zabranje, što, šta je ono što vodi u stvari, e, što vodi u akidesku devijaciju. I zato kaže, e, sad ne, kaže, hadi bid'atu na zime. Ovo je, kaže, velika, ogromna novatarija. Kaže, ammet dunja, wa abede nasul kubur, wa azamuha, bime šahi val, val qibab. Kaže, ova novatarija, ogromna, velika novatarija, koja je preplavila dunjaluk, gdje su ljudi počeli da obožavaju kaburova. Zato ispravo nazvat ove koji idu kod kaburova i tamo nešto skrušeni, odošeje nešto traži oko kaburova, da su obožavavci kaburova, kako drugačije nazvati? Jer oni preko ti kaburova stvari, jel ovaj, ka mi vjerujemo Allah mi laj, laj, laj, laj, kaže kad ćeš to, a on dođe kod kaburova, od, od kabur, onaj što kabur od njega, on, on, on, on je bliži Allah, on bolje to može men riješ srediti i tako dalje. I onda dođu ovi sa ovaj, što predaju na fakultetima, profesori, asistenti na fakultetima i kažu ima to, ima to koristi. Tiče. Ovo govori se stvarno u praksi, da je vratna stvar, da čovjek predaje fakultetu, znači računa da je inteligentan, pametan, da ima mozga i onda ti on studentima savjetu otište na, na, na kaborove sedmorice i braće i tam dovte prije ispita. Pokazalo se u praksi da ima fajde. Da je vratna stvar. Ja, čovjek nije vjerska, nije tu vjerska, znači nije predaje u vjersku fakultetu naravno koristi šeitan mi pomogne, omogući šeitan tu posreduje, omili im tu stvar, dadne im određenim stvarima uspjeha, kako im omilio znači najkrupniju stvar, najkrupniji grih, a to je širk ako ga radi naravno dobro <clears throat> znači ljudi kaže obožavaju ova, ova notarija velika da ljudi obožavaju kaborove veličaju kaborove i veličaju ono što je na, izgrađeno kao kaborove dakle došla tolika pažnja što da se bolji kabor izgrada. Sad u zadnje vrijeme kod nas ovi muslimanski kabora stavljaju i slike, ono, stavljaju duple nekakve one keramike, one nešto izgrade, ugrade. Nevratno znači šta radi. A onda je zanimljivo i ta Fatiha. Kod nas to postava Fatiha sasvim normalno. I čak ovaj, u krugovima ovaj, učeni ljudi kao Fatiha je kad dova svakako. Znači, ti odiš, učiš Fatiha, pa to dova kao to je dokaz, Fatiha dova, ti odiš uči Fatihu kod kabura i to u redu, hajde neke dova, pa dobro, je to radio poslanik sallallahu alejhi ve on znao za tu dovu, nije znao, znao li ashabi, znao tabiini, je znao li mezheba četiri, malo četiri mezheba napisano da Fatiha uči umrlo. Dođeš kod kabura bez kabura, nema nigdje ništa. Pa kako sad mi jedan put skontali da je to dova, da mi, mi znamo da to ide tako. Nevratna stvar, ali devijaca kad poprimi svoj, ovaj, kad se raširi, ona, ona, ona ide, radi se, podupire se, a, a traže se kak, kak, kakvi argumenti koji uopšte nima argumenta koji e, šerijetski, jel? <clears throat> Kaže on dalje kao zadu ala fijali džahilije, فأسرجوها وجعلوا لها نسيبا من أوالهم كما قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نسيبا مما رزقناهم kaže, uh, imam sa nani, kaže, a na ovo su dodali još, ljudi su još dodali ove stvari, ne samo da se sad napravi, uh, da se izgrade kaborovi, ukrasi, da se, ovaj, da se veličaju, da se obožavaju kaborovi, nego se tu još ovaj, uh, dodalo na ono stvar što je bilo u džahilijetu, a to je da sad napravi se, ovaj, znači razna vrsta ukrašavanja, da se ukrase kaborovi, tu se svijeće zapali, tu su e, cvijeće se donese, Uh, i čak dođe i metak se donosi. I metak se tumači. Ako treba i kurban će se zakotiti. I to ako treba. I to se radi. Imao mjesta, znači u Egiptu je to poznato, Rašino, znači da se kurban kolje kod kabura. Pa onda navodi ovaj kuranski ajet. Vezano za to, za ta, tu vrstu širka koja se radi. Uglavnom, ovaj, ovaj hadis znači, ukazuje na tu zabranu, e, da je to bio postupak židova i kršana, e, pa onaj ko radi tako, na takav način, znači, e, ko, ko gradi oko kaborova i pravi bogomolju na kaborovima, napravi mešib, da je to u stvar radi, slijedi trag i praksu židova i kršana, i da je tim narod ostavio sunet Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, A onda što se tiče namaza kod kabura, e, klanjanje kod kabura je e, ono, e, znači nešto što je vesila, što je zarija, što vodi u, u širk. Znači, kladanje kod kabura, e, svejedno bio tu mešid ili ne bio tu mešid, e, to je, znači, e, to vesajeli širk, šir, e, širkil ekber, To su znači od puteva, sredstava, načina koji vodi u veliki širk. Naravno, navešu vodi izuzetak, e, na, poznati izuzetak, stvar stvari navodili smo da se dosta puta, a to je klanjanje dženazi, oti dženazi, klanjanje dženazu na kaburu osobi koja je ukopana, a nije neko klanjao dženazu pa shodno tumačenje, kako su učenjaci različite, da li je to, da li je to sunne, da li je to propisno, da nije propisno shodno tumačenje, ono što radi poslanik sa vlasene za onu ženu ili muškarca koji su bili čistili njegovu mešu, pa bilo ukopan. To je izuzetak, klanjanje dženaze, otići na kabur, i klanjati e, dženazu na kabur, a to je da se okreniš u pravcu kibli i da bude između, e, kabur između tebe i kibli i da klanjaš dženazu i nije ti dženazu, klanjaš dženazu. Na, to a klanjati namaz, obični, klasični namaz, bilo fars, bilo sunete, oko kabura, kod kabura, znači može biti ima dva stanja. Jedno je širk, veliki širk izvod islama, a drugo je novotarija. Znači, ako dođe klanja kod kabura i klanja na filu ili farz namaz, okrije se pravcu kibli i e, ubijeđen da to mjesto klanjanja namaza, da ima veću nagradu, da je vrijednije, da ovo, da ono, znači, to je novotarija. Znači, novo, novotarija nije dozvoljena veliki gri na osnovu ovih šarijskih tekstova. A međutim, osoba koja ode i klanja kod kabura i klanja onom koji je u kaburu, naravno, to je veliki širk, to izvodi iz islama. I zato znači ne mora znači ako osoba došla klanja kod kabura da automatski znači da je time činio da je postao mušik da e, činio širk ekber se znači, zavisi uh, koji nama klanja a to možemo znati znači osnovu kako se okrenuo da li klanja zamisli dođe klanja kod kabura, okrenuo se ležima prema kibla klanja prema kaboru znači jasno ti kome klanja a drugo je kad klanja el okrene se u pravcu kibli klanja kod kabura, kabora jedno od mezar došao s lijeve s prednje strane zadnje nije bitno a klanja kod kabura. E, znači, to stanje govori u stvari jel, zašto klanja i koja mu je vrsta namaza. Jel a i toga ima, znači što se dešava. Ovi, ako ste vidjeli ili čuli, znate, kad se ode na za vrema Ajvatovici, da se klanja kod kabora vas dede, da se klanja kod njegovog kabora. E sad možemo te zamisliti kombinacije, da se klanja nama za laužil šanohu radi breketa na tom mjestu, pa je novotarija haram, ili se klanja Ajvas dede da on da on malo tamo, jel vidi, popravi stanje. Jes da je on bio ovaj, bogumili, bio mušik, ali nema veze, jel? Dobar čovjek. E, također hadis ukazuje na to da je e, Allah e, Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao sačuvao vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da se da se radi širk kod kod njegovog kabura e, i da su to u praksu spravili ashabi, da nisu učinili njegovog kabura, kod njegovog kabura napravili nešto, nisu napravili oko njegovog kabura, znači mjesto gdje se radi i badeti da sačuvano toga. I da, danas je to isto, samo znači što ostale ta, ta šuba novotar dokazuju kako je znači, e, to mjesto gdje on ukupan. E, da je to u stvari sad trenutno se računa da je to unutar, unutar mešćida, iako je ograđen sa tim zidovima i, e, i e, ispravno da su stvari ne tretira znači, e, ovaj, unutar mešćida. Recimo, recimo ako uzmemo ovako da je ovo taj prednji dio starog mešćida poslanika sa Lanselem, a iza njega imamo onaj ogromni veliki dio novog mešćida. Taj stari dio mešćida dođe sa lijeve strane, dođe ta soba, dođe ta soba u kojoj je koja je uh, shodno proširivanju mešida, ona je ušla unutar mešida. Ona je s jedne strane, znači, ona s jedne strane, znači, ni, uh, ovaj, uh, tu, je, uh, tu je zid od mešida, a dođe, znači, s ove tri strane zida je, znači, unutar mešida. Međutim, tako je ograđeno da se tretira da je to u stvari uh, jedan dio jedan dio te sobe da stvari, naravno sa proširenjima na tri zida koje imaju oko, oko kaburova, uh, da je u stvari, on se tretira da nije unutar mešida, jer ako toga se u stvari i ne može ući u taj dio e, suncašnje strane od mešidnice, može ući i ograđene takvim, e, tako velikim zidovima, da se u stvari ne može, ovaj, ne može se tretirati da je unutar mešidan. Je. Osim, možemo reći onako gledajući iz, iz, iz, e, iz, iz vrha, e, sa neba, tlocrtom gledajući on, e, da, da, taj, da ta soba ulazi u mešidu. A faktički u, u stvarnosti, znači ne ubraja se da je unutar mešida, uh, jer, jer se ne tretira, ne se može ući u njeg, ni se može obavljati išta oko kaburove, ovaj kakav to osim što se vidi sa one tam prednje strane iz pravca kibli, e, vidi se, znači, vidi se kaburove unutra. Kada se odi da se, jel, kada se, pose, pose, pose, poselam i poslani sam i, i njegova dva druga. Dobro. Uh, <clears throat> znači ovo je zanimljivo da je, da je od zadnjih stvari koje je vesijetio poslanik sallallahu alaihi wa sallam bilo baš ovo. Uh, što govori znači o bitnosti e, toga da se vodi račun o tome da se, da se e, ono što se radi vezano za kaburu i mimo kaburova da se vodi račun da se, ču, da se čuva znači strana tevhida da se ne otvaraju putevi e, e, e, koji vodi u širke Međutim, mi danas, ovaj, po znači velike devijacije da doživim. Danas imate, danas imate mnoge mešide u, u islamskom svijetu da unutar mešida imaju kaborovi. Određeni dobri ljudi, evlija i tome slično. Unutar mešida budu kaborovi. Svejedno znači, da li, eh, da li sa strane, sa zadnje strane ili budu naprijed. To dan danas imamo a ono da bude oko mešćida, da budu kaburovi, svejedno e, u pravcu kibli ili okolo, znači to, to je stvarnost koja, da danas možemo, ovaj, u mjestima gdje su bili Turci, može računati jel, da su rijetki džamije mešćidi u kojima nema oko njih kaburova. Poput one plave džamije u Turskoj, ona, od starijih džamija, recimo u Turskoj Istanbulu. Plava džamija, ona, Sultan Ahmedova džamija, u njoj, recimo, nema kaburova, oko nijednog kabura nema a zaista je velika, ogromna džamija, prelipa. A ovo ostalo, gdje koji, koji god mešida odiš, ovi stari, tradicionalni mešida, ovi poznati, koji su stari po 300, 500, 600, 700 godina, e, oko svako skoro da ima, imaju određeni kaburovi, određenih ljudi koji su bili ili značajni za gradnju mešida, ili vladari, ili tome slični, ili neki šehovi, tome slični. A to nam najbolje svjedoči putopisi hađija, kada oni idu na hađ, pa obišo ovaj kabur, obišo onaj kabur od, ovog junaka, od onog junaka. Puni su putopisi toga. Oni su svjedoci tome šta su ljudi radili od tih, de, od tih devijantnih stvari. Sljedeći hadis. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,